Sura prva Al-Fatiha Pristup Objavljena u Meki Sedam ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalim Ar-Rahmanir-Rahim. Milostivog, samilosnog. Maliki d-din vladara dana sudnjeg. Ijaka na'budu wa ijaka nasta'in. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina mustaqim. Uputi nas na pravi put. Sirata allazina an'amta alejhim gajri l-magdubi alejhim walad الضالين na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti onih koji su zalutali.